Isang halimbawa ang kung ano ang maaaring gawin para sa mga sobrang mega ultra dat-dat na pinakamabigat na matandang adulto sa aming mga video. Ang video na ito ay isang halimbawa na ibinigay kasama sa software ng Crazy Talk 7. Ngunit maaari namin gamitin ang anumang larawan.